Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Rano je jutro 1. srpnja 1916. godine. Stotine tisuća britanskih vojnika sprema se za napad na njemačke rovove kod rijeke Some na sjeveru Francuske. Plan je napasti njemačke položaje na frontu širokom 34 km. Bataljuni određeni za napad okupljaju se u selima udaljenim nekoliko kilometara od bojišnice. Do isturenih rovova dolaze putujući prvo po putovima, a onda komunikacijskim rovovima usput dobivaju opremu za proboj. 200 metaka, hranu za dva dana, prazne vreće za zemlju i kolce kako bi utvrdili položaje nakon proboja. Vojnici dobivaju još lopate, ručne granate, a oni nesretniji dobivaju kolutove s budljikavom žicom i kaveze s golubovima pismonošama koji su trebali služiti za komunikaciju s pozadinom. Kada su napokon došli u isturene rovove, vojnici su legli na zemlju, neki su se pokrili dekama ili ceradama i čekali su na doručak povjesničar John Keegan u knjizi Lice bitke piše. Pukovnik Crozier, zapovjednik devetih kraljevskih irskih strijelaca, čestitao je svom naredniku kuharu što je za njegove strijelce priredio slaninu, prženi kruh, pekmez i čaj. Vojnici su još u svoje čutorice nalili mješavinu hladnog čaja i limuna. Časnicima su donesene posude s vrućom vodom kako bi se mogli obrijati. Časnici su sređivali svoje odore. Bojnik Jack, zapovjednik jedne škotske satnije, stavio je na svoje čizme srebrne mamuze. Malo je časnika nosilo sablje, ali svi su nosili štapove. Oni u irskim pukovnijama nosili su štapove od gloga sa srebrnim povezom. Drugi su nosili štapove od palminog drveta ili jasena sa zakrivljenom drškom. Neki od časnika nisu ni nosili oružje. Smatrali su da je njihova dužnost predvoditi ljude u bitku, a ne ubijati. Mnogima je predstojeća bitka na Somi trebala biti prva velika bitka u životu. Satnik Minut iz 11. kraljevskih strijelaca primijetio je kako se oni njegovi vojnici preznojavaju u to rano jutro. Vojnici su dovršavali svoje oporuke, izmjenjivali su s drugovima pisma koji su naslovili na svoje obitelji. Neki su koristili prigodu i pozdravili se s prijateljima iz drugih postrojbi. Mnogi su prije polaska na polazne položaje za napad posjetili kapelane. Poručnik John Engel iz 16. londonske pukovnije ovo je napisao u pismu kojeg je poslao kući. Prije najvažnijeg trenutka u svom životu pričestio sam se zajedno s desecima drugih koji će krenuti preko rovova. Nikada nisam prisustvovao takvoj službi. Stavio sam svoje tijelo Bogu na čuvanje i idem u bitku s njegovim imenom na usnama, pun pouzdanja i vjerujući u njega. Tog jutra nad bojištem kod Some nadvila se bijela magla iz koje je padala blaga kišica. Vojnicima je laknulo kada se oko 6 sati ujutro ipak pojavilo sunce. Magla se povlačila, kiša je prestala padati. U 6 sati i 30 minuta britansko topništvo otvorilo je vatru na njemačke položaje. Već je tjedan dana trajalo bombardiranje njemačkih rovova. Na položaj oko Some britanska vojska dovukla je 2 milijuna 960 tisuća granata raznih kalibara. Većinu ih je namjeravala potrošiti u tih 7 dana bombardiranja. Topništvo je trebalo spaliti njemačke položaje, razderati bodljikovu žicu ispred njemačkih rovova, urušiti ih, pobiti sve u njima, zbrisati s lica zemlje puteve koji su vodili prema njemačkim linijama i onemogućiti opskrbu prednjih položaja njemačke vojske. U 6.30 počeo je zadnji sat bombardiranja što je ostalo živo nakon sedam dana i noći bombardiranja, sada je trebalo biti ubijeno. Britanski povjesničar satnik Graham Chamley Wynne ovako je opisao taj sad bombardiranja. Ogromne eksplozije najtežih granata jedine su se mogle razaznati u stalnoj grmljavini tog bombardiranja. Pravilni razmaci u kojima su padale granate davali su određeni ritam toj grmljavini. Nestao je bilo kakav trag sustavu rovova. Pokidane su sve telefonske linije prema rovovima. Uništene su i zadnje isturene topničke bitnice, iako su bile ukopane i do 3 metra u zemlju. Kroz duge periskope koji su virili iz njihovih skrovišta, njemački izvidnici mogli su vidjeti kako iznad britanskih grudobrana izviruje masa čeličnih kaciga. Bližilo se 7.30, vrijeme je određeno za napad. Neposredno prije napada vojnici su dobili čašu jakog mornaričkog ruma. Neki se vojnici sjećaju trenutka kada su časnici zakoračili na ljestve koje su vodile iz rovova na ničiju zemlju. Jedan je časnik imao pištolj u jednoj i cigaretu u drugoj ruci. Par vojnika neposredno prije znaka za napad ispucalo je nogometne lopte na ničiju zemlju. Vojnik Frank Hawkins iz strijelaca kraljice Viktorije ovako je opisao početak napada kod Some. Točno u minutu određenu za napad čuli smo zviždaljke. Podigli smo ljestve i popeli se na otvoreno. Svuda su eksplodirale granate. Kroz dim mogli smo vidjeti neprijateljsku liniju. Na njoj su se počele pojavljivati figure u sivom. Napredovali smo u dugim linijama. Spoticali smo se na kratere od granata i ostatke bodikave žice. Iza nas su se pojavljivali valovi vojnika. Pored Hawkinsove postrojbe iz rovova su izašli pješaci 36. alsterske divizije. Njihov zapovjednik ovako je opisao polazak u napad. Stajao sam na grudobranu kako bih vidio vojnike. Izlazili su iz rovova bez zadrške, bez žurbe, bez strčanja i vikanja. Sve je bilo mirno i temeljito. Takvi su i bili moji vojnici, farmeri iz grofovije Tiroun. Tu i tamo neki bi mi dečko mahnuo i viknuo sretno. I svi su imali vedra lica. Mnogi od njih nosili su itekakav kakav teret. Zamislite, napredovati prema njemačkim rovovima s kolutom bodljikave žice na leđima. Britanski vojnici nosili su oko 30 kg opreme. Zapovjedništvo je smatralo toliku količinu opreme nužnom za dugu borbu koja je te vojnike čekala iza njemačkih linija. Oko stotinjak tisuća britanskih vojnika činilo je prvi val napada na 30 km dugoj fronti kod Some. Ispred njih nalazila se prva linija njemačkih rovova. Nju je u sedam dana i noći topničkog bombardiranja trebalo uništiti britansko topništvo. Ali vojnici navalnih bataljuna uskoro su uvidjeli da topništvo nije svemoćno. Gilbert Pal iz 31. divizije poslije bitke je napisao. Čuo sam zviždaljku svog zapovjednika i popeo se na grudobran. Ispred mene se nalazila livada koja se blago uzdizala u niz uzvisina, udaljenih nekih šestotinjak metara. Njemački rovovi bili su jasno vidljivi. Tri utvrđene linije s grudobranima napravljenim od vreća s pijeskom. Sve tri linije su zbog tog nagiba mogle pucati na nas. Ispred njemačkih linija ležali su gusti pojasevi bodljikave žice, koji su samo na nekoliko manjih mjesta bili prekinuti. Prva linija njemačkih rovova trebala je biti uništena u topničkom bombardiranju. Posljeda rovova trebala je biti ubijena ili ranjena, bodljikava žica trebala je biti puna rupa i prolaza. Britansku vojsku dočekali su bodlikava žica i strojničke posade, koje su bombardiranje preživjelo u skrovištima iskopanim na dubini i od 6 metara. Jedan njemački vojnik ovako je opisao britanski napad. Čuo sam stražara. Dolaze! Uzeo sam kacigu, remen i pušku i pojurio stepenicama. U rovu me dočekalo bezglavo tijelo. Jedna od zadnjih granata odrubila je stražaru glavu. Vidio sam kako Britanci dolaze, odjeveni u svoju kaki žutu odoru. Bili su udaljeni oko 20 metara od našeg rova. Napredovali su polako, pod punom opremom. Strojnička vatra počele raditi rupe u njihovim redovima. Ono što je uslijedilo obično se opisuje riječima masovna klaonica. Do kraja tog dana poginuće skoro 20.000 britanskih vojnika. Njih 40.000 bit će ranjeno. Taj se događaj opisuje kao najveća katastrofa u britanskoj vojnoj povijesti i kao jedna od najvećih katastrofa u povijesti ratovanja. I tako je počela bitka na Somi, koja će potrajati do studenog 1916. i odnijeti oko milijun žrtava. Već u jesen 1915. francuski i britanski zapovjednici na zapadnom frontu počeli su planirati veliku ofenzivu, u kojoj bi glavnu ulogu imala britanska vojska. Plan je bio pokrenuti napad koji bi doveo do odlučnog proboja njemačkog sustava rovova i tako preokrenuo situaciju na zapadu. Do britanskog napada na Somi doći će u srpnju 1916. Ali to neće biti napad koji će imati za cilj proboj njemačkih obrambenih linija. Bitka na Somi bit će pokrenuta zbog postizanja jednog drugog cilja – Krajem veljače njemačka vojska pokrenula je veliku ofenzivu kod Vardena. General Erich von Falkenhayn, načelnik njemačkog glavnog stožera, je od Vardena, po riječima Winstona Churchilla, namjeravao napraviti nakovanj na kojem će do zadnje kapi krvi izudarati francusku vojsku, govori Tihomir Ponoš, profesor povijesti i novinar Novog lista. Von Falkenhayn je načalno zamislio kako da on natjera francusku vojsku da iskrvaju. I u veljači 1916. započela je bitka kod Verdena. To je bitka koja je potrebala gotovo cijelu 1916. i završila je sredinom prosinca, tako da su se obje vojske de facto vratile na početne položaje uz činjenicu da umeđu vremenu poginulo nešto više od 700 tisuća ljudi na, na obje strane. Ovaj, Falkenhayn se vodio zapravo jednim drugim principom. On je napao Verden koji je imao koji također imao strateško, imao je određeno, ali ne veliko taktičko značenje. Verden i, sustav Verden je sam po sebi velika utvrda i oko njega još jedna dosta, dosta veliki razgranat sustav manjih utvrda. Verden je zapravo u tom trenutku bio toliko nevažan da sama utvrda nije imala topove, jer su topovi skinuti s utvrde, jer su bili potrebni na nekim drugim dijelovima bojišta. Falkenhayn je procijenio i to je pokazalo se točno zaključio da će e, simbolika Verdena natjerati Francuze da ga brane doslovce do zadnjeg čovjeka. Naime, u francusko-pruskom ratu 1870-1871. E, Verden se branio 10 tjedana, što ako imamo na umu da je u to doba sedan druga velika tvrđava relativno brzo pao, je naravno imalo golemu simboličku važnost za Francuze i de facto je Verdena u tom ratu u 19. stoljeću pa onoga trenutka kad su branitelji ostali bez municije, inače bi se mogli još održati. Von Falkenhayn je od Vardena namjeravao napraviti stroj za mljevenje mesa. Sve što bi francuska vojska ubacila u borbu za spas tog grada, njemački vojnici morali su ubiti ili raniti. I taj stroj trebao raditi sve dok francuska vojska ne iskrvari. Oko Vardena njemačka vojska rasporedila je 1200 topova. Među njima bili su i topovi promjera 420 i 305 mm, koji su prije 18 mjeseci pretvorili golame tvrđave u liježu i na muru u gomilu ruševina. Na svakih kilometar i pol njemačka je vojska rasporedila jednu diviziju i 150 topova, a na bojište je dopremljena zaliha od 2,5 milijuna granata. Von Falkenhaynove zapovjedi u njemačkom topništvu bile su jasne. ni jedan metar bojišta ne smije ostati nebombardiran. Nijedan opskrbni put ne smije ostati prohodan. Ni jedan francuski vojnik ne smije se osjećati sigurnim od topova. On je navodno krenuo Falkenhayn sa idejom 2 naprema 5. Dakle, da na dva izbačena Njemca iz stroja bude pet izbađenih Francuza iz stroja i on bi s tim bio zadovoljan. On bi na taj način natjerao Francuze koji su bili dosta temeljito uzdemani 1914. i 1915. On bi ih natjerao da iskrvare, naprosto ostavio bi ih bez nekakvih mobilizacijskih rezervi i na taj način bi, ako i ikako moguće, završio rat. Međutim, kad se pogleda kako je krenula sama bitka, a, to je činjenica da su Njemci krenuli u jedan vrlo energičan napad, onda je pitanje da li je to baš bio njegov prvotni cilj. Jer ovo dugotrajno iskrvavljivanje neprijatelja, da to je ušlo u povijest kao, ovaj, te bitke su ušle u povijest i Soma i Verden kao rat istrpljivanja. iz prvih nekoliko dana njemačkog napada se ne vidi da je e, cilj nekoga istrpljivati, nego da ga je cilj naprosto razbiti. I to se, kažemo, prvih nekoliko dana, posebno negdje do 21. E, veljače je počela bitka, negdje do početka petog, sedmog ožujka sve zapravo ukazuje na to nakon toga su Francuzi uspjeli stabilizirati bojište posebno nakon što su uveli Petenovu armiju i dali njemu ovaj zapovjedništvo nad obranom Verdena su uspjeli stabilizirati bojište i nakon toga doista dolazi do, do bitke istrpljivanja. Do travnja 1916. Verden je već postao sinonim za pakao u kojem su dvije vojske krvarile do smrti. Napadi i protunapadi pješaštva izmjenjivali su se stopničkim dvobojima koji su okolicu Verdena pretvorile u mjesečan pejzaž. Francuski poručnik Augustin Košin branio je sa svojom 146. pukovnijom jedno od brda koje je njemačka vojska pod svaku cijenu nastojala zauzeti. Nakon odlaska iz Verdena napisao je u svoj dnevnik. Zadnja dva dana bili smo natopljeni ledenim blatom i izloženi strašnom bombardiranju, od kojeg nismo imali druge zaštite osim jednog uskog rova. Švabe naravno nisu napadali, to bi bilo preglupo. Rezultat svega toga, došao sam u Verden sa 175 ljudi. Vratio sam se s 34. Nekolicina od njih bili su napola ludi. Von Falkenhaynov stroj za mljevenje radio je punom param kod Verdena. Zapadni saveznici hitno su trebali ofenzivu na zapadu kako bi se odvukao dio njemačkih snaga. Za mjesta ofenzive odabrana je rijeka Soma na sjeveru Francuske. Glavnu ulogu u tom napadu trebala imati britanska vojska. To je trebao biti prvi veliki pothvat nove vojske koju je okupio, uvježbao i opremio britanski ministar rata, feldmaršal Lord Horatio Herbert Kitchener. To je i dalje bila dobrovoljačka vojska. Velika Britanija do početka 1916. nije imala nikakav zakon o novačenju i nitko po zakonu nije mogao biti unovačen u vojsku. On je pokrenuo recimo to tako suvremenim rječnikom rečeno propagandnu mašineriju. E, isfabricirao je jedan od najpoznatijih ratnih plakata uopće u povijesti. Ne treba zaboraviti da je i u Velikoj Britaniji i u Londonu vladalo veliko oduševljenje kada je izbio rat u ljeto 1914. To je nešto što se danas obično pripisuje samo Njemačkoj, pa se priča o tome kako su stanovnici Berlina e, mašući i cvijećem ispraćali vojnike na bojište, ali to se zbivalo doslovce u svim evropskim e, velikim europskim zemljama, pa tako i u Velikoj Britaniji, tako i u Londonu. On je uspio u relativno kratkom vremenu, dakle negdje do jeseni do konca 1915. godine na taj način pridobiti oko 2,5 milijuna vojnika. E sad su se tu pojavile neke poteškoće. Prvo, ovaj, ponestalo je kvalificiranih industrijskih radnika. E, druga poteškoća, te ljude je trebalo uvježbati, njih je trebalo nečime opremiti, njih je trebalo obući, dati im puške i tako dalje, a što britanska industrija u tom trenutku nije mogla pratiti. Feldmaršal Kitchener stekao je slavu kada je kao sirdar ili glavni zapovjednik egipatske vojske gušio pobunu u Sudanu koju je predvodio Muhammed Ahmed. Muhammed Ahmed se proglasio magdijem božanskim otkupiteljem koji će obnoviti pravu vjeru i na zemlje vratiti pravdu i jednakost. Sudanski Mahdi ušao je u Kartum u siječnju 1885. nakon što je pobjedio vojsku kojom je zapovjedao glasoviti Charles George Gordon. Kitchener je 1898. predvodio britansko-egipatsku vojsku vojsku u gušenju tog ustanka. A onda je Kitchener otišao na jug Afrike kako bi prvo kao načelnik stožera, a onda i kao glavni zapovjednik britanskih snaga u Južnoj Africi ugušio pobunu bura. Kitchener je pobjedio u burskom ratu tako što je poveo opći rat protiv bura. Palio je burske farme, zatvarao žene i djecu u koncentracijske logore u kojima su harale zarazne bolesti. Cijeli jug Afrike premrežio je vojnim utvrdama. Kitchener je polako doslovce ugušio bursku pobunu. Jedan njegov suradnik opisao ga je kao čovjeka kojeg je bilo teško voljeti. Britanski povisničar Thomas Pakenham ovako je opisao tog velmaršala. Lice je imao poput brončanog idola. Oči su mu bile nemoguće plave, a brk poput palminog lista. Bio je čudo koje je ostavilo svoj trag na usponu novog imperializma. On je bio alegorija imperialnih vrlina, energije, volje, muževnosti, alegorija koja je oživjela i pojavila se u nadljudskom obliku. Naravno, bila je to herojska željezna maska. Ali što se krilo iza te maske? Još više željeza. Nitko nije mogao zamisliti kako Kitchener, poput Wellingtona, zgađen promatra patnje svojih vojnika. Više volio da ga smatraju čudovištem. Razmetao se svojom neosjetljivošću prema boli, Dopuštao je orijentalna kažnjavanja, poput rezanja ruku ili nogu zbog malenih prijestupa. Za vrijeme njegovog osvajanja Sudana obeščastio je Magdijevu grobnicu i izbacio njegove kosti u Nil. On sam igrao se s Magdijevom lubanjom i poigravao se s idejom da od nje napravi tintarnicu ili pehar ali Kitchener je ipak znao nešto o suvremenom ratu. Za razliku od većine svojih kolega koji su predviđali da će rat potrajati do Božića 1914. on je imao drugačije mišljenje za razliku od goleme većine ljudi, ne samo u Velikoj Britaniji, nego u cijeloj Europi, on je bio jedini ili jedan od rijetkih koji je tvrdio da će rat trajati godinama i da će biti milijuni mrtvih. On nije objašnjavao zašto on to tako mislio, ali on naprosto to tako mislio. I pokazalo se da je bio u pravu. Slabost glavna te njegove vojske, kao što kazah već e, nedovoljna uvježbanost, nedovoljna opremljenost i što se pokazalo ovaj, također dosta važnim, e, nedovoljan broj e, taktičkog, časničkog i dočasničkog osoblja koje će neposredno na bojištu voditi tu vojsku, što se posebno katastrofalno vidjelo Eh, prvog dana na, na Somi. Zapovjednik britanskih snaga u Francuskoj, Feldmarshal Sir Douglas Haig, za kojeg čak i najnaklonjeniji žari teško mogu naći puno pohvalnih riječi o njegovoj vještini i karakteru, imao je jednostavan plan – na sličan onom von Falkenhaynovom, Napasti neprijateljske položaje i nanijeti neprijatelju teške gubitke. Haig nije namjeravao prisiliti njemačku vojsku da uđe u bitku iscrpljivanja. Namjeravao je probiti njemačku liniju i napredovati par desetaka kilometara u neprijateljsku pozadinu. To je trebalo biti glavna, po mogućnosti odlučna ofenziva Antante na zapadnom bojištu. Međutim, zbog Verdena, situacija se kompletno promijenila. Tu još treba imati na umu da su još neke ofenzive u međuvremenu manje propale. A stvar je bila u sljedećem. Kreće britanska ofenziva na zapadu na Somi. Rasterećuju se francuske trupe koje su u tom trenutku četiri pol mjeseca na maksimalnom naprezanju kod Verdena otprilike istodobno ili nešto malo ranije, zapravo nešto nekoliko dana ranije, na istoku kreće velika ruska ofenziva, takozvana Brusilovljeva ofenziva. E, njemačke trupe se maksimalno vežu uz te tri velike bitke, iako je Brusilovljeva ofenziva naravno imala svoj krak prema austro ugarskoj vojsci, ali se u tom trenutku su i Njemci već i tekako dobro znali, to su znali zapravo već od 914. i propasti austro kampanja na, na Srbiju, da u slučaju velike ozbiljne ruske ofenzive Njemci moraju pomagati e, austro vojsci. To je osnovna ideja. Idemo, dakle, ne na odlučnu bitku, nego idemo ovaj, rasteretiti bojišta. S obzirom na to da su Francuzi bili maksimalno angažirani kod Verdena, oni su zapravo na svom imali sporednu ulogu. Oni su bili isto tako angažirani i to čak i ne sa malim trupama, ali glavnina je bila na Britancima, to je trebao biti, recimo to tako, britanski show, a pretvorio se ne samo u njihovu ovaj, katastrofu koja je uvelike utjecala e, na raspoloženje i na javnosti zaračenih zemalja u Prvom svjetskom ratu. Britanska vojska koja je 1. srpnja 1916. krenula u napad na Somi bila je po mnogo čemu posebna. To su sve bili dobrovoljci. Na početku rata Lord Kitchener zatražio od Britanije 100.000 dobrovoljaca koji su trebali popuniti redove britanske vojske. Uslijedili su dalji pozivi za još stotinama tisuća dobrovoljaca. Odaziv je bio sjajan. Ljudi koji su se odazivali pozivu stvarali su takozvane bataljune prijatelja. U Britaniji postojale su jake društvene veze koje su stvarane na radnom mjestu, tvornicama, rudnicima, uredima. Postojale su na desetke tisuće društava organizacije poput sindikata, dobrotvornih udruga, sportskih klubova, pjevačkih i izletničkih društava, unutar koji su Britanci stvorili jake veze i prijateljstva i kada se pojavila potreba za vojnicima, iskorištene su te veze kako bi se privukli dobrovoljci. Na sve je to još došao jaki patriotizam koji je vladao Britanijom početkom rata. Prvi među tim ljudima koji su iskoristili te veze bio je Earl of Derby, koji je kao vodeći čovjek trgovine na sjeveroistoku Engleske pozvao krajem kolovoza 1914. godine mlade ljude koji su radili u poslovnim uredima u Liverpoolu da sastave jedan bataljun. I rekao je tim ljudima da ima Kitchenerovo jamstvo da će ljudi koji se zajedno prijave u vojsku služiti u istoj postrojbi. Već na prvom skupu prijavilo se dovoljno ljudi za jedan bataljun. Još se na tom skupu javilo ljudi da su stvorena dodatna dva bataljuna. Službenici brodske tvrtke White Star činili su jedan vod. Drugi je sastavljen od ljudi iz tvrtke Canard. Ostali vodovi sastavljeni su od ljudi iz burze pamuka, iz banaka, skladišta, osiguravajućih tvrtki. Između 28. kolovoza i 3. rujna tako je unovačena cijela brigada sastavljena od četiri pješačka bataljuna. Sve u svemu, 4000 mladića tako se javilo u vojsku. Cijele tvornice, rudnici, brodogradilišta, uredi, gradske četvrti i manja mjesta javljali su se u vojsku. Stvarani su i nacionalni bataljuni. Škotska četvrt u Newcastle dala jedan bataljun, Irska četvrt dala je drugi. Iz manjih engleskih mjesta u racu se prijavljivali svi mlađi ljudi i tako je gotovo svako mjesto imalo svoj bataljun. I tako je stvorena Kitchenerova vojska koja je krenula u napad na Somi. Sam napad je zapravo počeo 1. srpnja 1916. godine, međutim topnička priprema je počela nekoliko dana ranije. I Britanci su e, za potrebe te bitke doveli na, na liniju doista impresivnu količinu artiljerije. Uspjeli su po e, kilometru bojišta nadmašiti Njemce kod e, Verdena u inicijalnoj fazi Verdenske ovaj, operacije. Riječ je bilo o tolikoj vatrenoj sili da su oni po britanskom priznanju u zadnjih 65 minuta prije nego što će krenuti pješaštvo ispalili otprilike 225 tisuća granata. Rezultat te velike paljbe i još jednu stvar su napravili, to je bila jedna od potpuno bezveznih taktičkih novotarija u Prvom svjetskom ratu, a to je e, aktiviranje ogromnih mina. Što bi se radilo? Iskopao bi se tunela koji bi bio dug, doslovce nekoliko stotina metara i koji bi dosezao neprijateljsku prvu liniju. Onda bi se na kraju tunela napravila nekakva jako velika komora u kojoj bi se naguralo puno eksploziva i onda bi se u datom trenutku sav taj eksploziv digao u zrak. Konkretno su Britanci na, na Somi postavili deset takvih mina, a prosječno su po mini detonirali 18 tona eksploziva. Rezultat toga je da su doslovce jako puno zemlje ovaj, i prašine podignuli, ali bez ikakvog vojnog e, učinka. Nakon svog tog silnog bombardiranja krenuo je napad, krenulo je pješaštvo. E, njemačke trupe su na samom početku bitke na Somi bila relativno slabe. Njima je prvu liniju držalo ne više od šest divizija. Ono što je Njemce šokiralo to je kad su vidjeli kako Britanci izlaze van iz svojih rovova. Naime, s obzirom da su te jedinice bile izrazito neiskusne, da nisu bile dobro uvježbane, onda su u svojim planovima Britanci nastojali svesti na stvarno na minimum potrebu da trupni zapovjednici taktičke razine bilo što rade. Sve je bilo podređeno nekakvoj matematici koja je bila zacrtana na nekakvom pisaćem stolu i to će kao štimati. I ta matematika je govorila da kreću doslovce bojna po bojna u razmaku od jedne minute i da svaka bojna za jednu minutu treba preći 100 jardi, odnosno 91 metar i to u vrlo gustom rasporedu. Jedan od najutjecajnijih vojnih teoretičara, John Frederick Fuller, koji je kao satnik sudjelovao u Prvom svjetskom ratu, nazvao je strojnicu koncentriranom suštinom pješaštva. Jer strojnice je u ruke pojedinca stavio oružje koje je imalo moć, koju je prije imalo 40 pješaka na naoružanih puškama za zatvaračem. I ta je strojnica bila glavno oružje Prvog svjetskog rata. Britanski zapovjednici dobro su upoznali njezinu moć već na početku rata. U posebno gadnoj bitci kod Losa 1915. cijela britanska divizija uništena je od strojnica. Alistair Horn u knjizi Cijena pobjede piše. U napad su krenuli u rano poslijepodne. Napredovali su u deset kolona. Svaka je imala oko tisuću ljudi i svaka je napredovala kao da je na vježbi. Njemački vojnici bili su zaprepašteni kad su vidjeli da cijela fronta vrvi britanskim pješaštvom. Neki od njemačkih vojnika popeli su se na grudobrane i triumfalno počeli pucati u masu koja im se približavala preko livade. Strojničari su otvorili vatru kad im se pješaštvo približilo na 1500 metara. Nikada prije strojnice nisu imale tako lak posao. Cijevi su se užarile od paljbe i bile su natopljene uljem kako se ne bi zapalile. Jedna strojnica ispalila je 12.500 metaka toga poslije podneva. Učinak je bio strašan. Britanci su padali do slovce u stotinama, ali nastavili su napredovati pokušavajući održati poredak, sve dok nisu došli do bodljikave žice ispred njemačkih položaja. Suočeni s tom neprelaznom preprekom, preživjeli su se okrenuli i počeli povlačiti. Od 15.000 ljudi 21. i 24. divizije koji su krenuli u napad kod Losa, njih 8.000 bilo je ubijeno i ranjeno od njemačkih strojnica ali to britanske zapovjednike nije naučilo da pažljivije postupaju sa svojim vojnicima. Bojnik John Stewart iz devete crne straže napisao je ovo u pismu svoje supruzi. Glavno je da nastavimo ubijati hune u dovoljno velikom broju i da pretrpimo što je moguće manje gubitke radeći to. To je velika igra i mi je igramo zajedno sa svojim saveznicima igranje velike igre uzet će velike žrtve 1. srpnja 1916. kada je britanska vojska napala njemačke rovove kod Some. Kod te rijeke ponovo su ih čekali njemački strojničari. Jedan od njih ovako je opisao britanski napad. U 7.30 oluja granata prestala je isto onako naglo kako je i počela. Naši su se ljudi popeli po ljestvama i izašli kroz otvore iz zemunica na danje svjetlo. Potrčali su u skupinama prema kraterima od granata. Izvadili su iz zaklona strojnice i brzo ih postavili na postolje. Pomoćne posade donijele su iz zamunica kutije sa streljivom. Britanci su dolazili mirnim, ujednačenim korakom, kao da ne očekuju da će zateći išta živo u našim zaklonima. Njemački strojničari otvorili su vatru na nadolazeće desetine tisuća britanskih vojnika. Narednik iz Newcastle ovako je opisao napredovanje svoje brigade. S moje desne i lijeve strane protezali su se dugi redovi vojnika. Tada sam iz daljine čuo zveket teških strojnica. Kada sam prošao desetak metara, oko mene je bilo samo nekoliko ljudi. Kad sam prošao dvadesetak metara, ostao sam sam na bojištu. Tada sam i ja dobio metak. Kada su Njemci, kojima su položaj bili uglavnom nedjernoti jer su bili veoma kvalitetno napravljeni i Britanci su i dalje imali određenih poteškoća sa kvalitetom svoga ovaj, topništa, vidjeli što im se nudi, i ja pretpostavljam da oni nisu mogli vjerovati. Posebno je za Njemce, a i za Britanci bilo važno, to što su strojničke postrojbe bile tako rekuć, strojnički položaj tako rekuć nedirnuti i sad na jednom vide kako im dolazi bojna u gustom rasporedu i naravno strojnička paljba je sasjekla bojnu po bojnu, bojnu po bojnu. U prvih sat vremena Britanci su imali 30.000 tisuća izbačenih iz stroja. Do kraja dana je pala noć 60.000, tisuća, od toga 19.000 tisuća mrtvih, nešto više od 40.000 tisuća ranjenih. To je najcrnji dan u povijesti britanske vojske i to je pojedinačno gledano najcrnji dan u povijesti bilo koje vojske u Prvom svjetskom ratu. Katastrofalno vođeno, jako loše pripremljeno, nedomišljeno, one su naprosto isporučeni na milost, nemilost ovaj, njemačkim strojnicama, a Njemci su, ako ćemo pravo, imali izuzetno kvalitetne strojnice i veoma dobro uvježbane strojničke ekipe u Prvom svjetskom ratu. Rezultat prvog dana bitke na Somi bio je strašan. Njemačka vojska koja je front na Somi držala 60 bataljuna, od kojih je na prvoj liniji imala njih 40, sve u svemu oko 35 tisuća vojnika, imala je tog prvog dana 6 tisuća ranjenih i poginulih britanski gubici iznosili su 60 tisuća vojnika. Od njih skoro 20 tisuća bilo je mrtvo. Većina njih poginula je u prvom satu bitke. Njemačka 180. pukovnija izgubila je tog 1. srpnja 280 od svojih 3000 ljudi. Britanske jedinice koje su napadale njezin dio bojišta izgubile su 5121 od 12.000 vojnika. Bolnice su bile zapljusnute valom ranjenika jedna od vrlo izravnih posljedica tako velikih gubitaka i činjenica da su bolnice i ambulante koje se nalazile ne samo neposredno uz e, bojište, nego i malo dublje u e, dubini Britanskoj bile apsolutno zakrčene. I druga posljedica toga da neki koji bi možda i preživjeli nisu preživjeli, nisu dobili pomoć medicinsku na vrijeme naprosto nisu mogli od te silne količine ranjenika medicinsko osoblje nije moglo pravodobno dati pomoć e, svakome. Naravno, kad su vijesti stigle do domovine da je tamo zavladala prilična nevjerica i zapravo poštenje, jer zapravo jedna armija koja je stvarana više od godinu dana, jer sad ako se vratimo još nazad u 1915. i one sve ofenzive ovaj, o kojima je bilo reč, to su u pravilu bile u spokoju iznimku francuske ofenzive u kojima se Britanci nisu toliko trošili kao Francuzi, na kraju krajeva Britanci nisu mogli trošiti jer nisu imali što u, u tom trenutku, ali je to sve dobrim dijelom istopljeno već tog prvog dana. Cilj prvog dana je bio doseći selo Bapom. Selo Bapom je, kažu danas, poznato po svojim poljima kukuruza u okolici. Ono se nalazilo jedno 15 km u njemačkoj dubini. Ne samo da prvog dana Britanci nisu ušli u Bapom, nego uopće za vrijeme cijele bitke na Somi nisu uspjeli ući u Bapom. Ipak, dijelovi britanskih postrojbi uspjeli su upasti u njemačke rove i u njima se zadržati tog prvog dana. Cijena tog uspjeha bila je strašna. Jedan vojnik iz škotskog bataljuna iz Newcastle ovako je opisao svoj položaj krajem tog prvog dana bitke na Somi. Njemačka bodljikava žica bila je dobro prerezana, ali samo smo nas trojica od cijele satnije došli do nje. Bilo nas je samo troje. Poručnik, narednik i ja – Ostali su leželi mrtvi ili ranjeni na ničijoj zemlji. Poručnik je samo govorio, Bože, Bože, gdje su moji dečki? Vojnici koji su uspjeli ostati živi i na ničijoj zemlji pronalazili su prijatelje koji su bili ranjeni i do kojih nije stigla pomoć. Dok smo prelazili preko zauzetog zemljišta, pronalazili smo tijela vojnika koji su ranjeni 1. srpnja. Oni su dopuzali do nekog kratera od bombe, omotali se ceradom ili kabanicom, Većina ih je izvadila svoje Biblije. I tako su jedan po jedan umirali. Ali bitka na Somi nije prestala nakon tog prvog strašnog dana. Nakon tog prvog dana došao je drugi dan I britansko zapovjedništvo, uključujući Hegat, praktički ništa nije promijenilo. Ni u načinu, ni u ratu. Naravno da oni drugog dana nisu doživjeli toliko velike gubitke, ali oni tako rekući, apsolutno ništa nisu uspjeli postići ni na minimalnoj taktičkoj razini negdje do 13. 14. srpnja. Onda su nekakve male, ovaj, mala postignuća uspjeli ostvariti na, na taktičkoj razini, a s druge strane ono što jesu uspjeli ostvariti, to oni stvarno jesu uspjeli rasteretiti Francuze kod Vrdena jer onoga dana kada je počela bitka na Somi, Falkenhayn je naredio skidanje određenog broja divizija njemačkih sabrdena, njihovo prebacivanje na Somu i obustavu svih ofenzivnih e, operacija na Verdenu. Oni su, kažem, hladnokravno naredili da se nastavi dalje, kako nisu bili maštoviti, nisu mogli iznaći nikakav, nikav drugačiji način da eventualno pokušaju na neki drugi način e, probiti njemačke linije i zapravo je nastupilo nešto što je bilo veliko mrcvarenje koje je potrajalo četiri i pol mjeseca koje je završilo jednom grozomornom katastrofom sa obostrano gledano više od milijuni tristo tisuća izbačenih iz stroja. Britanski zapovjednici u Francuskoj tek su treći dan bitke postali svjesni da je od 100.000 vojnika koji su trebali napasti na Somi njih petina mrtvo. Dan nakon napada Haig je sa zapovjednicima četvrte armije raspravljao o tome kako bi se mogao iskoristiti zamah prvog dana napada. Kad su Haig i njegovi zapovjednici postali svjesni gubitaka, nisu izmijenili planove za napad. Jedan dio vojnika poslušao je nove zapovjedi. Drugi je na to natjeran. Pukovnik Crozier, zapovjednik devetih kraljevskih irskih strijelaca, ovako je opisao sredstva uvjeravanja. Do mene dolazi čudna gomila umornih, gladnih i žednih vojnika. Kamo idete? Upitam ih. Jedan kaže ovo, drugi ono. Dali smo im piti i poslali smo ih natrag. Još jedna skupina, ovoga puta brojnija, dolazi do nas. Govore da nema toga što će ih prisiliti da se vrate natrag. Mladi časnik trčeći dolazi i staje pred njih. Oni ga guraju u stranu. On vadi revolver. Oni ne obraćaju pažnju. On puca. Ispred njegovih nogu pada britanski vojnik. Učinak je trenutačan. Ostali se vraćaju na front. I tako je britanska vojska nastavila s napadom kod Some. Do kraja srpnja 1916. njemački gubici popeli su se na 160 tisuća ljudi. Britanci i Francuzi imali su 200 tisuća poginulih i ranjenih bojište se pomaklo za kilometar i pol. Što se tiče pritiska na njihovu liniju obrane, ona je, ta linija je bila dovoljno dobro i dovoljno čvrsto, ovaj, dovoljno dobro organizirana i dovoljno čvrsto izgrađena da ona i to je vrijeme ostalo je pokazalo, to uglavnom može izdržati. Ono što je Njemce puno više brinulo, to je bio maksimalni eh, angažman kojem su oni bili neplanirano izloženi. Dakle, oni su u tom trenutku bili E, kompletno ovaj, razvučeni. U to doba traje i Brusilovljeva ofenziva na istoku koja će do duša, ako ćemo pravo na kraju e, krajeva, najviše koštati same Ruse. Ali oni u tom trenutku prelaze po svim bojištima zapravo od vojske koja je 1916. otvorila jednom strateškom inicijativom koja je trebala dovesti do poraza zapadnih saveznika, izbacivanja Francuske iz rata, oni prelaze u stratešku defenzivu po svim bojištima. Ono što će se pokazati za njemačku vojsku također veoma bitnim, oni će gubitke pa sve do 918 u vojnicima moći nekako nadoknađivati. Oni će moći nadoknađivati i generala koji će biti smjenjivani i tako dalje ili neki ginuti recimo dobro ne najvišeg ranga ali nižeg divizijskog ranga generale su ginuli. Međutim ono što se ovaj pokazalo oni neće moći nadoknađivati gubitke u taktičkim zapovjednicima, dakle zapovjednicima razine bojna, posebno satnja i još niža. I tu je samo bila katastrofalna klaonica za njemačku vojsku od koje se njemačka vojska nikad nije oporavila. Bitka kod Some sada je već i skupo koštala Britance i Francuze, ali bitka nije prestala. Kako bi se probili njemački položaj, britanska vojska odlučila je upotrijebiti novo oružje. John Keegan u knjizi Prvi svjetski rat piše. Početkom prosinca 1914. godine mladi časnik kraljevskih inženjeraca Ernst Swindon Shvatio je da se samo nekim revolucionarnim sredstvom ili strojem mogu prevladati bodljikava žica i rovovi koji su već zavladali na zapadnoj fronti i stvorili pat poziciju. Predložio je izgradnju vozila sposobnog za kretanje po svim terenima, koje bi bilo oklopljeno kako bi zaštitilo posadu i putnike i koje bi bilo naoružano kako bi pri kretanju imalo vatrenu potporu. Ideja nije bila nova, na nju su već došli i Herbert George Wells i Leonardo da Vinci, Prvi traktori gusjeničari upotrijebljeni su za poljoprivredne radove već 1905. godine. Kada je nastupila kriza na zapadnoj fronti, Svindon i njegovi prijatelji konstruirali su novo vozilo. Swindon i njegovi suradnici imali su potporu Winstona Churchilla, tada prvog lorda admiraliteta. I u prosincu 1915. napravljen je prototip tog vozila. U siječnju 1916. napravljeno je veće oklopljeno vozilo i naoružano je strojnicom. To je novo vozilo Haig upotrebio kako bi postigao nešto kod Some. On je pokrenuo nešto što ne zna kako bi zaustavio. Najjednostavnije rečeno Sad on zna da mora ratovati, ali ne zna zašto. E, eto, gotovo po inerciji bitka traje četiri mjeseca. Kažem da samo zato da bi se prodrlo 8 km u dubini, na širini bojišta ne veće od 10 do 12 km. Dakle, potpuno zanemarivo. Koliko je on bio nestrpljiv, vidjet će se po njegovoj odluci da ubaci tenkove. Naime, Bitka na Somi je poznata u povijesti ratovanja po, i po tome što su tamo prvi puta ovaj, upotrebljeni tenkovi. On je na kraju poslao u borbu 18 tenkova, samo zato što nije htio čekati da ima kompletiranu tenkovsku jedinicu koja je bila sastavljena i slana, putovala iz Velike Britanije i zbog toga što nije htio čekati da neki tenkovi koji su mu bili na raspolaganju, ali su se recimo pokvarili da se poprave i tako dalje. Ovaj, on je poslao tih 18 tenkova u, u bitku, on je postigao minimalno taktičko iznenađenje, ali nije uopće iskoristio mogućnost koju uvođenje novog oružja uvijek u povijesti ratovanja daje, to je ne samo ovaj, iznenađenje, nego donošenje, ako ničeg drugog, makar bitne taktičke prevage, ako ne i sa strategijske. On je, ne samo da je dalje naređivao ovaj napad za, za napadom, nego je što meni prilično nesno, iako valja imati na umu da on bio čovjek sa veoma dobrim vezama u visokom britanskom društvu i u političkom svijetu. On ne samo da nije smijenjen, nego je ostao vrhovni britanski zapovjednik sve do kraja Prvog svjetskog rata. Napad tenkovima donio je prodor od 3,5 km i taj je prodor plaćen izuzetno malenim gubicima. Njemačko se pješaštvo prestrašilo novih vozila i pobjeglo iz rova. Ali tenkovi nisu mogli dalje. Dio njih se pokvario, a dio je zaglavio na bojištu posutom dubokim kraterima koji su napravila teške granate. Kada su se tenkovi pokvarili i stali, njemačko se pješaštvo vratilo na položaje i iskoristilo kratere od granata kao privremene rovove. A taj prodor od 3,5 km bio je do tada najdublji i u ljudskim životima najmanje skup prodor na zapadnom frontu. Ali uskoro su se britanski i francuski zapovjednici vratili starom načinu ratovanja. Prodor je bio plitak, dakle Britanci su za 4,5 mjeseca došli na pola puta do Bopama, dakle Bapoma, dakle, do mjesta na kojem su po svojim planovima trebali doći prvog dana a eto nisu uspjeli ni 135. Dakle, sama bitka u što se tiče osvajanja terena ili nekakvog proboja i tako dalje nije donijela tako rekuć ništa. Ono što međutim je donijela to su veliki gubici koji su otprilike što se Britanaca tiče 450 tisuća ljudi. To su ono što bi se reklo izbačeni iz stroja, dakle to su poginuli i ranjeni otprilike 190 do 200 tisuća Francuza koji su dakle osim kod Verdena uspjeli dosta temeljito iskrvariti na Somi i otprilike 620 tisuća Njemaca. Dakle, usprkos katastrofi prvog britanskog e, dana, na kraju su Njemci bili ti koji su najviše iskrvarili, ali oni su istovremeno vodili dvije velike bitke na zapadnom bojištu. Naprosto su negdje morali prsnuti, prsnuli su na Somi. U listopadu su počele padati kiše. Bojište oko Some pretvorilo se u mora blata. Bitka nije prestala. Potrala je sve do studenog 1916. Napredak od manje od 8 milja platilo je 419.654 britanska i 194.451 francuski vojnik. Njemački se gubici procjenjuju na oko 600.000 ljudi, mada neki povisničari misle da je to nategnuta brojka kako bi se njemački gubici barem izjednačili sa savezničkim. Govori Tihomir Ponoš, profesor povijesti i novinar Novog lista. To je da dakle jedan rezultat. Drugi rezultat koji je donijela ta bitka nije vojni nego politički i moralni. To je da strahovito pada ugled politike i političara na, na zapadu, da ljudi sve češće postavljaju pitanje nakon onog oduševljenja 1914. 1916. dolazi pitanje što mi tamo radimo i zašto sve ovo ovaj, toliko dugo traje dolazi do krize u vojskama koje će se 1917. posebno u francuskoj vojsci odraziti u dosta velikom broju vojnih pobuna, jer naprosto vojnici više ne vjeruju svojim nadređenima posebno ne visokim časnicima, posebno ne generalima i felmašalima, i zbog jednostavnog razloga jer oni nisu pokazali nikakav pretjerano veliki interes za njihovu patnju i njihovo stradanje. Hegu 60 tisuća ljudi strada prvog dana, on drugog dana hladnokrvno naredi i sljedeći napad. Dakle, žrtvovanje je vjerojatno još nekoliko tisuća ili desetaka tisuća ljudi. Tako da su posljedice 1916. posebno bitke na Somi, društveno izuzetno velike. Bitka na Verdenu nije imala toliko velike društvene posljedice upravo zbog tog jednog e, emotivnog naboja koja ona cijelo vrijeme nosila E, dakle to je francuski stav, mi moramo obraniti Verden, pa taman svi ovdje izginuli. To je postalo vrhu naravno moralno pitanje u Francuskoj 1916 Ali u bitka na Somi nije imala e, čak ni takav nevojnički smisao, a kamoli da je imala nekakav vojnički smisao koji bi, koliko god to zvuči bedasto, ali pa možda ne opravdao, ali da bi čovjek možda makar malo uspije razumjeti zašto su tolike i ove stotine tisuće ljudi žrtvovane. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market tek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimila Tomica Šćavina, a u rediju vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.